Добро, значи, ќе изборуваме нешто во врска со <clears throat> престојниот празник, Великден, за кој што се смета и се вели дека е најголемиот христијански празник, покрај Божик. Ке спомнеме нешто и за Божик. тоа, о, таму прикрајат во помал дел, затоа што нели, актуелен е Великден, ќе видиме колку се тие големи и колку се тие христијански празници. Значи, ќе зборувам нешто што вопшто не е популарно, меѓутоа тоа е вистина која што може секој лесно денеска да ја истражи на интернет. Имате информации колку што ви душа сака. Значи, од каде потекнуваат всушност овие празници и дали се христијански? И дали еден христијанин треба да ги слави? Забележете, интересен беше оној дел од пуката во Лука 4 глава, каде Иисус поведен од Духот Свети, во пустината е кушан од гјаволот. И три моменти може да се забележат. Првиот е дека гјаволот, кушачот, сака да не наведе да се посумневаме во Божето Слово, во неговата веродостојност, а со само до тоа да се посумневаме и во Бога. Ако во тоа успеа, успее, Фала му на Бога не успел кај Исуса и затоа имаме спасение, загарантирано спасение, примајќи неговата, прифаќајќи неговата жртва. А меѓутоа ако во тоа успе во нашиот живот, тоаш е многу лесно ќе клекнеме и ќе му се поклониме на другиот. Тоа е второто искушение, не се сикавате. Гјаволот тоа и сака. Целата оваа голема борба околу тоа, да му се поклониме нему, место на Создателот, единствениот, вистински Бог. А можете, знаете, денеска гјаволот се прикажа во различни форми. Дали вака, дали онака, вие пак му се поклонувате нему. Единствен вистински Бог е нашиот Бог. Сите останати се лажни, измислени. И третото искушение е што беше? Че да не го предизвикуваме Господа, да не го кушаме Господ. Точно е дека Господ е тука да ни подаде рака, да не спаси од некоја ситуација. Меѓутоа тоа, доколку се најдеме во некоја таква ситуација, доека твориме Божјата волја и го твориме неговото дело, меѓутоа не да го предизвикуваме, ај сега, Господе, ја ќе скокнам од трети спрат пати. Да се покажеш дека си вистински Бог, дека ме сакаш, прати некој ангел да, да, не, да не се скршам. Значи, ова се многу битни моменти. Дали денешното христијанство се сомне во Божето Слово? Односно, дали го прифаќа Божето Слово? Дали смета дека Божето Слово е веродостојно? Дали денешното христијанство му се кланја, му се поклонува на единствениот Бог или му се поклонува на некој друг? Ајде да видиме. На почетокот еден дел во кој што ќе спом... збориме за раната црква, христијанска црква. Дали е познато дека рана, раните а, христијани вошто славеле Велик ден? Дали ноѓете такво нешто во Новиот Завет? Еве, дела апостолски. Само на едно место се спомнува зборот Велик ден и тоа во King James Библијата, Easter на англиски, патем Easter, зборот Истер на англиски, што значи велик ден, и од Иштар, божицата на плодноста и на пролетта, што не е ништо тоа случај. И то погрешка се спомнува во дела 14, 12 глава 4 стих, каде што стои јасно во нашиот превод Пасха, и така и треба да стои, Пасха. Чираните христијани воопшто не славеле никаков ден. туку славеле Пасха, која што Пасха ја почитувал и Христос, и секавате она, она четиво што го читаме од Матеј 26 глава, каде што Христос на тајната, така наречена вечера, последната паска што ќе ја има во овој живот земски што го живеел, со своите ученици ќе воспостави место паската една, еден друг обред, а тоа е светата причест, Евхаристија по која што, за која што ќе заповеда да ја практикуваме и тоа и почесто, со цел спомен негова. Значи да се спомнеме за него, секавате на светла вечера, баш и во тој правец зборувавме, да се спомнеме на таа голема жртва. И тоа е она што христијаните го славили. не дека самото воскресение не е голем, ден, голем настан, Самиот Павле одвоил една цела глава во Коринќаните 15 глава, прва Коринќаните 15 глава, кај што кажува дека Значи, ние тоа не ми е целта да го минимизирам тоа, туку да видиме од каде потекнуваат овие празници, така наречени христијански. Значи, Павле вели таму дека ако не веруваме дека Христос воскреснал, тогаш джабе е нашето проповед, суетна е нашата вера и не и понатомо остануваме во нашите греови. И што е еден многу битен и силен момент, без кое што нем, нема да можеме да имаме ни надеж и самата песна кажуваше, имаме мир, имаме среќа, имаме надеж токму преди тоа што Исус станал од гробот. Мегутоа, првите христијани не го славеле Великден. Павле ќе каже во Коринќаните дека Исус е наша пасха, која што се принесе една за секојаш. Исто Павле во Коринкјаните во таа 15 глава, во 20 стих ќе каже дека Исус кога станало гробот е првина од сите што ќе воскреснат си воскреснале, затоа што тој ден, после Паската петокот, саботата бил ден на бесквасни лебови, а на делата што бил? Првина, празникот првина. Така се поклопило и така требало да се поклопи. И затоа символизирајќи дека Исус е тој кој што прв воскреснува, не прв поред, току по значење и затоа што без неговото воскресение никој друг не би можел да воскресне во нов живот. Видите како ова го опишува енциклопедија Британика, овој прв период од раната црква, меѓутоа многу а, кратко после изумирањето значи, на апостолите, се случува еден силен притисок да се воведе овој очигледно а, а, пагански празник, значи со длабоки пагански корења, значи Великден. Овој период, значи тоа е негде вториот век, имало многу превирење во христијанството, околу тоа дали треба да се слави и кога треба да се слави Великден. И еве енциклопедија Британика што запишала – Раните христијани ја славеле Пасха истовремено како и евреите, за време на ноките на првата полна месечина во првиот пролетен месец. Затоа имавме прилики од Јани да слушаме. Пасха секојаш паѓа на полна месечина, тоа е првата а, полната месечина во пролет после рамнодневницата на 20 и 21 март. Нели, тогаш е денот и ноќта се еднакви. После таа рамнодневница доаѓа првата полна месечина, тоаш е Паската. Значи, раните христијани истовремено ја славеле Паската и со евреите, за време на ноките на првата полна месечина во првиот пролетен месец, Нисан, значи 14 Нисан. Некаде кон средината на вториот век, повеќето цркви прославата ја префрлиле во недела. Чујат како постепено се случуваат овие промени. Но одредени цркви во Мала Азија се уште го практикувале стариот обичај. Че значи, си ја славеле Паската поради што биле оценети како јудаисти. Првиот екуменски собор во Никеа, одржан во 325 година, издал декрет според кој сите цркви треба заеднички да ја одржуваат прославата во недела. И поточно тоа ќе се прецизира во 526 година, значи 200 години подосна, кога е прецизирано дека а, треба да се слави, ден треба да се слави во првата недела после полната месечина, кое што доаѓа после рамнодневицата на 20 и 21 март, кое што секој се случува. Значи, почнал притисок да еврејската паска се замени со Великден. И тоа знаете ли која била најголемата причина? Прво, односно, основната причина биле предрасудите кон евреите. Не само заради тоа што го распнале Христа, односно го предале Христа да биде распнат туку и затоа што поради двете еврейски револуции во Римската империја, првата од 64 до 70 година после Христа и втората од 132 до 135 година после Христа. Ова довело до широко распространети прогонства на евреите. Дори биле гонети од самиот Иерусалим и не им било дозволено да се враќаат повеќе. Таква огорченост, значи имало кон нив. И заради тие предрасуди, христијаните почнале да, а знаете, Рим станал кубајаги христијански, почнале да, ја напуш, да ги напуштаат овие верувања обичаи, сметајќи дека се премногу еврејски и почнале да се дистанцираат постепено од паската еврејска. Еве што забележала новата католичка енциклопедија. На почетокот и двете прослави, паската и велиден, биле дозволени но постепено се почувствувало дека било неуместно за христијаните да го прославуваат Великден на денот на еврејскиот празник, позатоа па бил упатен повик за единство во прославата на најважниот христијански празник. И, веќе спомнавме, Никеја, 325 година, поточно 526 година, е установено да Великден се слави, како што кажав, повторно ќе повторам, првата недела, ден недела, после полна месечина, после полната месечина, која што следи после пролетната рамнодневица. И тоа е и факт е, <clears throat> ми од оваа година, католиците го славеа на 5 април, а православните го слават утре, на 12 април. И сега, што е разликата? Зошто? Видите, Великден е еден од празниците кој што го менува датумот, а за него се врзани многу голем друг број на празници. Седум седмици пред Великден се слави прочка. Седум седмици, односто 50 дена по Великден, 50-ница, Дуовден. 40 дена после Великден е Спасовден и така натаму. А е променлив, датумот му е променлив затоа што е врзан со месечината, И како што кажав, во 526 година било заклучено да биде тоа во недела после полната месечина. Меѓутоа и нешто друго, да никогаш не се паѓа на истиот датум како и Паската, еве во тоа <clears throat> раздалечување, оддалечување од евреите, ради тие предрасуди, дури православните не сакаат, значи тука има едно разидување меѓу католиците и православните, православните не сакаат дури ни тој викенд кога се паѓа Паската да биде велик. И еве ви го случајов. Оваа година, кога беше рамнодневницата? 20 март се падна некаде во 10 часот на вечер, значи точно астрономски. 20 март беше рамнодневница. Минатиот петок, ја ни држеше проповед за тоа, 3 април беше Пасха. 3 април беше полна месечина. После полната месечина, 5 април католиците го славија Великден, но православните, затоа што не сакаат да тоа се падне заедно со Пасха, дури и викендот да е тој, тие го слават оваа недела. Че една недела подоцна. Се извинувам. А, има една друга работа. Значи, еве, ќе потврдиме тоа со следната 2016 година. Забележете е разликата 2016 година меѓу славењето на католичкиот и православниот Велиден. Следната година католички велиден ќе се слави на 27 март, а православните го слават на 1 мај. Тоа е разлика од 30 кусур дена. Што е причината? Повторно тоа е истото. Еве, следната година на 20 март е рамнодневница. Полната месечина се паѓа на 23 март. Следствено на тоа, католиците веднаш после полната месечина на првата недела го слават Великден на 27. март. Меѓутоа, православните никако не го слават Великден пред да се случи Пасха. Следната година е тоа случај. Пасхата се слави следната година, дури на 22. април. Чека католиците не е проблем, тие го слават Великден на 27. март. Но Пасхата е на 22. април православните го поместуваат прославата на Велиден после Паската, значи никако не сме да биде ни пред Паска, ни за време на Паска. И интересно е што и следната Паска, следната година се паѓа во петок, на 22 април, петок, православните не сакаат тој викенд да го слават Велиден, значи не е 24 како му доаѓа, 22 петок, 24 недела, туку го поместуваат славењето за следната недела, Се заради тие предрасуди. Значи, па е дури 1 мај. Значи, замисли си, можни се дури 35 различни датуми на славење на Великден, почнувајќи таму најрано од 23 март, па најкосно до 8 мај, дури два дена после Ѓурѓур. Поради тие причини. Се извинувам, Јовица, нема да дадам збор, само заради да не се одвлекува внимание. Знам дека имаш да кажеш нешто многу битно. Како и да е, 2017, ја може би ве замарам со ова, меѓутоа, затоа што ќе зборувам и за одредувањето на датумот, односто Божи ќе е фиксен датум, меѓутоа ќе видиме кога Христос е роден. Тоа ми беше порачано. пред се. 2017, значи, уште сме кај Великден. Полната месечина и Паската, значи, се паѓаат на 10 април, но поради тоа што Паската паѓа во понеделник, значи Паска може да падне во било кој ден, не Случајно е тоа петок, нели, што оваа година падна, како што било и во Христово време, кога нели, на Пасха ќе биде расно. Поради тоа што паја 10 април во понеделник, тогаш и католичката и православната го слават велене одма веднаш таа следната недела, после полната месечина, после Пасха, а тоа паја на 16 април. Значи 2017 година католиците и православните го слават заедно ден. Видите зошто некогаш е толкала разликата, зошто некогаш Исто заедно го слават. Се е заради и се се смета по полна месечина, меѓутоа и оддалеченост од пасхата, заради овие предрасходи што ги спомнав, уште од тие први векови, од христијанството. Е сега, од каде потекнуваат сега сите, а, поточно Велегден, Да се задржиме најпред на Велегден? Паганските народи, оние кои што не го прифаќаат единствениот жив Бог, најнормално било да му се поклонуваат на она небесно тело кое што е највоочливо, кое што е најприсутно, кое што е најголемо, така не изгледа барем, на сонцето. И тој култ на сонцето се негува уште до дамлина и е присутен кај сите народи. Го имаме кој беше богот на сонцето кај египтјаните, сеќавате ли брем тоа го знаете веројатно. Ра. Богот Ра. Кај сирците Ваал, кој што често пат се спомна во Библијата. Кај Вавилон е Шамаш. Во Персија е Митра. Во Грција е Хелиос. Сега ќе зборуваме за Тамус, да. Е сега, се некако влече корења од Вавилон. А замисте, ние имаме порака, како христијани, троангелска порака, која што меѓу другото има за цел да ја изнесе правата вистина пред останатиот свет, па и нека се нарекува христијански, кој што е опоен од вавилонското вино, и да го извлечеме од Вавилон. Ќе спомнеме нимрот големиот ловец кој што спомнува Библијата и меѓу другото и градител на Вавилон, па и на Вавилонската кула. Бил маркатна личност, веројатно по гени, а, малку и покрупен, како и оние нели джинови кои што се още тук таму можеле да се сретнат. Ова е после, најаме дека после потопот. И не само што бил добар ловец, значи веројатно така, а, а, таков, а, како да кажам, маркантна личност бил, што почнале дури да го почитуваат како Бог народите. Како божество, на ниво на божество. Не, би, не е чудно воопшто за пагански народ да почитува човек како Бог. Ајде да се присетиме во дела 14 глава, не мора да читам. Во дела 14 глава Варнава и Павле се во Листра, и Павле таму лече еден фатен човек, и овие веднаш носат жртви, дури свештеникот на Зевс таму, во храмот на Зевс, кој што служел, доаѓа и носи жртви на Павле и Варнава, еј, боговите се симнаа меѓу луѓето. Варнава го нарекуваат а, Зевс, а Павле, како беше, Хермес, мислам дека беше, или Јупитер и Меркур, латински. И еве, еве ви случај, значи, како, како, како делуваат тие пагански луѓе. Значи. И тој паганизам некако ни е во крвта, затоа што сите ние сме некојаш биле пагани. Слава на Бога што Господ ни е открил светлината, затоа што ден денеска ние знаеме да паднеме во една таква каша да човека го воздигнуваме и го ставаме на пиедестал како Бог. Тоа било случајот со Нимрод, да скратам. И уште по-голема популярност имал покрес својата жена Семирамида, која што била доста убава, привлечна и така натаму. Значи, ова се случува во Вавилон, знаеме. И после смртта на Нимрод, кој што бил почитуван на ниво на божество, Семирамида се нашло во тесно, односно во проблеми сега како да го продолжи целиот целата оваа приказна затоа што знаете му, му, му година човек, па поготово може би на жена да некој се клани или не знам да да ја смета за за Бог или така натаму. И таа што измислила, измислила, луѓе измислила, како што многу работи се измислуваат денеска, дека Нимрот, откако умрел неговиот дух, отишел на сонцето, И сега Нимрот е тоа сонце, Нимрот е бог на сонцето, тоа сонце кое што кога изгрева, нели, сите нас, е, прекрасно е, наистина е прекрасно. Многу убаво се чувствуваме сите ние во сончев ден, поготово. И расположението на повисоко ниво и се. Сонце кое што живот дава и така натаму. И уште повеќе нимрот почна да биде почитуван. Еден ден, одеднаш така се случува семирамида да биде видена со дете. Од кај на дете? Па мажот е умрел. И сега новата измислица е дека таа била оплодена од зраците на сонцето, односно преносно од Нимрод, и се родил Тамус. И датумот на неговото раѓање е 25 декември. Тоа е зимската солстиција или а, тогаш кога ноќта е најдолга, се чини како денот да изумира, како сонцето да изумира, токму тогаш таму се роден на 25. декември. Е сега, што имаме? Ако имаме Бог на сонцето, Бог на сонцето Нимрод, па сега му се раѓа дете и имаме син Божије. Видите како ѓаволот почнал уште тогаш да ги плетка конците за да прелаже мнозина а се Мермида пак е мајката Божја или а, се нарекува дори а, а, кралица на небото, што ја поврзува ишто со Иштар, персиската а, бог, а, богиња на пролета и а, плодноста, која што исто така била наречена кралица на небото. Како и да е, се случува да Тамус загине од вепар, дива свиња. Тамус, синот Божи, под наводници. И, сега нова измислица, па сега неговиот дух преминува на сонцето, па сега тој станува Бог на сонцето, и така натаму, па ги имаме тие 40 дена, пазите, не случайно 40 дена плачење и жалење и радост по тамус, кој што се случуваат таму негде пред пролета, односно пред таа полна месечина, кога наводно тој ќе воскресне, Синот Божи воскреснува, пазете, во пролет, и кога, нели, после пролетната равноденица, веќе денот зима замав, односно станува поголем, нели, од нокта се враќа мокита доминацијата на Сонцето. Ова ништо не е случайно. Библијата спомнува еден момент, дали се сеќавате во Езекијал, кога Господ му на Езекијал му дава визија да види какви гнасоти се случуваат во храмот Божи. Значи, дури не евреите не биле имуни на сето ова, на сите тие случувања кај незнабожичките народи. Ајде да прочитаме во Езекијал 8 глава. Езекијал 8 глава. Што нарекува Господ тука за гнасотија, пазите? Ова е силен збор. Езекијал 8 глава. Читаме од 13 стих. И уште ми рече, а ке видиш и полоши гнасоти што се прават тука, значи веќе му набројал неколку гнасоти таму во говнел во, една, во еден дел од храмот, па цртежи, па на лазачи, па на вакви, па на такви, значи секакви созданија. И сега вика, ќе видиш уште поголеми гнасоти. 14 стих ме поведе до вратата на Господовиот дом, што се свртени кон север, и ете таму седеа жени и го оплакуваа тамуз. Ова е тој период. Ови се тие 40, не случайно 40 дена. Пазите, имате 40 дена пост до ден, денеска. 40 дена кај паганите, плач и ридање за Тамус, кој што ете, е умрен, и сега треба да воскресне, Господ да го врати назад во живот. И ме рече, гледаш ли човечки сине, а ке видиш и полоши гнасоти од овие, 16 стих. И ме поведе во внатрешниот двор на Господовиот дом, таму при во Господовиот храм. Меѓу тремот и жртвеникот имаше околу 25 луѓе свртени со плеките кон Господовиот храм, а со лицето кон исток, и таму кон исток му се поклонуваа на сонцето. Видите, значи, ни Божиот народ не бил имун на, на, ова, на овој голем, силен култ на сонцето. Видите како, каква е поврзаност овде на Тамус со сонцето, оно што веќе го изнесовме. Значи, да сумирам тука, за да ви појасно. 25 декември се раѓа Тамус, а 25 декември се слави како ден на раѓањето Христово. Потоа загинал што загинал, па сега треба да воскресне, имате 40 дена плач за Тамус, воскреснува и на денот на неговото воскресение, а тоа е тој ден, пролетна внодевница, се оделе на ридовите по брдата и принесувале различни дарови, а А веднаш потоа почнувала и она сезона на славење на Иштар, на Божицата на плодноста, што ја спомнавме, и Божицата на пролет. Божиот син под наводници на сонцето, е воскреснат, природата разеленува, се некако се раѓа во нов живот и Ајде сега да видиме уште еден дел кој што исто така укажува и на ова. Еремија 7 глава, Че значи Библијата ова го забележала. Еремија 7 глава. Каде е спомната Иштар во Библијата? И на овие работи Божиот народ и тоа не било имуначи. Седма глава Еремија, 17 стих читам. Не гледаш ли што прават по јудејските градови и по Иерусалимските улици? Децата собираат дрва, ова се токму обичаите што се правеле во чест на таа божица. Собираат дрва, татковците палат оган, жените месат тесто, за да испечат колачење на царицата на небото. Царицата на небото. Тоа е иштар и им леат на левници на другите богови за да ме похулат. Зар мене ме хулат со тоа Господо зборе, а не себе си за свој срам. А, не вели, себе си за свој срам. Со овие, со практикување на овие обичаи, се срами Бог, очигледно. Му се поклонуваме на сонцето или на така наречениот, кој ги дае Бог на сонцето. Дури стои забележено е нешто вакво. Тамус, првата буква Т, сме ја слушали ова. Од тука доаѓа и символот на крстот. Тау, Т, се практикувало на изгреј сонце, на богот на сонцето да му се принесуваат жртви. И тоа некојаш човечки жртви. Тоа го има, е расширено на, на, на, на, кај многу, многу незнабојшки народи. И гјаволот сметал и мислел, и тоа пазете, тие жртви биле распнување на крст, на Т. Гјаволот сметал дека токму петокот, Пасхата, Христово време, се враќаме таму, кога Христос е распнат на крст, Тој се радувал и мислел дека, аха, Христос сега ќе биде принесен на Богот, на Сонцето, на мене в сушност, распнат на крст. тоа што се случило од 6 до 9 час, доека Исус висел на крстот? Помрачување, три часа неприродно помрачување, секјавате на минатна проповед. Господ тоа го осуетил, како што ќе го осуети и при воскресението, повторно сетите се не на проповед од братјани. Кога воскреснал Исус? Пред изгре сонце. Уште било темно. Уште во темното пред сонцето да изгре, бил скршен тој римски печат на гробот и станал Божиот син. Уште една победа над сонцето, над Богот на сонцето. Да. Денот на кој што се славела, а, значи, Иштар, се празнувало во првата недела, забележите го ова, по полната месечина по пролетна рамнодневица. Значи, кога се славела Иштер? Пресметките за незиниот празник се соодветни на пресметките за тоа кога се слави денеска Великден. Дали треба да зборуваме тука за јајцата? Великденски. Постојат некои легенди, замислете. Значи, тоа се легенди дека наводно Марија Магдалена, кога отишла утрото во неделата на гробот, носела со себе кошница со јајца, за да им ги раздели таму на, на жените, други кои што дошле на гробот, и наводно кога се сретнала со Исуса, при самиот поглед нивни, јајцата поцрвенеле. Тоа е една од легендите. Друга легенда вели дека Кога Исус висел на крстот, некоја кокошка дошла и снела јајце таму доле под крстот. Видите какви се овие мизерни работи. И од капењето на крвта од крстот, јајцето се бојадисало црвено. И ете се од таму. И тоа, житијата, а, велат, па тоа се житијата пак, тоа не е Божето Слово, дека Марија Магдалена после воскресението Христово, неговото вознесение, Меѓу другото, во ова верувам дека одела и проповедала, го проповедала Евангелието и го проповедала Христа распнатиот и воскреснатиот. Во тоа верувам. Одела со другите ученици. Наводно стигнала во Рим и пред Тиберий, кој што беше спомнати во пуката, отишла и му однела јајце и му проповедала за Христа воскреснатиот. И овој Тиберий рекол, и како да не, кој може да воскресне, колку што тоа јајце што го држиш може да стане црвено, толку и Христос воскресно. И јајцето наводно поцрвенело, останало црвено. Тоа стои во житија. Ова се мизерни работи, значи вистина да човек верува во ова, кога од друга страна знаеме дека јајцето од секогаш кај старите народи е познато како што символ на плодноста, што совршено се поклопува со Иштар, со пролета, нели тоа раѓење нов живот и така натаму при паганскиот народ. И зајакот, ја од, од, од мал сум се прашувал, како бе тоа а, јајце, али знаете на времето, од сите од православна фамилија на некој начин потекнуваме тука, а, јајце и сега на јајцето зајаче тамо залепено, па зајачето со корпа носи нели крошна со јајце. И јас мал-мал, ама мислам, ми сечал паметот и тогаш си викам, <laughs> што е по тешко толку на човек да му сече памет за тоа нешто, како бе сега зајак и јајца, како кај иде на тоа, ај кокошка да е, јајца и така и така. Мегуто зашто зајакот? Повторно од истите причини, зајакот многу се коти, повторно символ на плодноста. Не можете тоа ви работи да бидат случајни прсти. Не можете, едноставно не можете. Енциклопедија Британика ни кажува, еве, значи, позната енциклопедија, како за Божик, така и за Великден популярните обичаи рефлектираат многу антички и пагански настани, во овој случај поврзани со пролетните обреди на плодноста, како што се символите на Великденското јајце и Великденското зајаче. Е сега, дали Великден е христијански и тоа најголем христијански? Ја мислам дека заклучуваме од ова. Накратко, јас се извинувам, може да сум малку предолг, не верував дека толку ќе бидам долг, меѓутоа обично ме мојата сопруга ме советува да малку брзам по, да, да зборувам побавно. Не ми е тоа баш својствено. <laughs> па ете, мо, нормално за да бидам поразберлив, тоа го прифаќам. Верувам дека бев доволно јасен околу Великден. Мада тие работи ни се многу добро познати, меѓутоа, ете, сакав да слушнат и други, а и да биде забележено на камерата. Значи, како што се секјам, немавме таква тема од како снимаме. И сега околу Божик, веќе се помнавме, Тамус бил роден на 25 декември. Да не зборуваме за Митра, персискиот бог, бог на светлината, кој што исто така, случайно или не, на 25 декември, он бил роден од Карпа. И нехристијанскиот император Аурелијан го воспоставил празникот Диес Инвикти Солис, денот на непобедливото сонце. Се смета дури и дека Константин бил припадник на митраизмот, пред да се покрсти, па станал наводно христијани. Знаеме како се крстил Константин, знаеме каква визија имал, гледавме и видео. И, знаете, тоа полека-полека се озаконило и 25. декември станал ден на раѓање на Исус Христос. Меѓуто, ајде да видиме дали Библијата вели такво нешто. Че значи, Библијата не кажува точен датум, затоа што не е битен. Раните христијани воошто не славели ни роден дени. Тој ден воопшто не е битен. Затоа и не е ни прецизиран. Дури евангелистите, ако забележувате, само двајца Јован и Матеј го забележуваат Христовото раѓање. А, се извинувам, Лука и Матеј. Марко и Јован воопшто не зборуваат како ете тоа, дали Христос се родил, па кога, па како, па што. Воопшто не, не спомнуваат кога. Да ја да видиме. Ова е оној дел што пред се ми беше баран, една сме зборувале, но еве сега да го потврдиме ова, библиски. Лука прва глава. Минатиот пат веќе ја поминавме таа глава и јас дури искоментирав, ако се сеќавате, дека според овие стихови овде може да се пресмета приближно кога Исус е роден. Лука прва глава, да не читаме се, меѓутоа овде знаеме дека Гаврило му се јавува, ангелот му се јавува на Захарија, на таткото на Јован Крстител. Додека овој кај се наоѓал во храмот и служил во храмот според Авијановиот ред. Имало 24 реда, кои што два пати се повторувале во годината. Секој два пати имал прилика да служи, се служило по една недела. Ова запомнете го. Ова е битно за да се пресмет. Авијановиот ред е осми поред. Да не отворам Библија, да не задржуваме прва книга Летописи 24 глава од 7 до 19. Ке видите таму како Давид ги со жрепка нели ги распределил тие редови, каде што ќе видите, мислам дека беше 7 или 8 стих, спомнува дека Авијановиот ред е 8 по ред. Прва летописи или прва дневник како е, 24 глава од 7 до 19. Авијановиот ред е спомнат како 8 по ред. Е сега, кој е прв месец? Од кога се смета нова година кај евреите? Нисан, значи, е првиот месец. Или Авив. Што одговара на март-април, нели? По нашиот, односно по Грегоријанскиот календар. По една недела рековме дека секој ред служел. Историски е потврдено дека во таа година, тогаш кога ќе зачне Елисавет. Авијановиот ред, односно, Захарија служел некаде во средината на јуни месец. Или поточно овде има спомнато датуми 13 до 19, Че е една седмица. Од 13 до 19 јуни. Знаеме дека веднаш после неговото доаѓање дома од службата, што се случува? Зачнува Елисавета, така ли? Да предпоставиме, му требало малку време, значи, ова е приближно, кажуваме, нема потреба од точен датум за Христовото да раѓање. Меѓутоа сакаме да кажеме дека тоа не е среде зима, не е декември, не е јануари, никако. Да предпоставиме дека му требале неколку дена, знаеме како патувале тогаш, стига дома, Елисавета зачнува. Значи да да предпоставиме дека тоа е крајот на јуни. Крајот на јуни Елисавета зачнува. Кога треба да се роди Јован Крстител, многу лесно да пресметаме. Значи, јули, август, септември, октомври, ноември, декември, јануари, февруари, март. Крајот на март, 9 месеца. Крајот на март, значи тука негде на почетокот на новата година, да кажеме, еврейска, се раѓа Јован Крстител. Кога тоа се раѓа Исус? Според ова. Колку време е Јован Крстител постар од? Шест месеци април, мај, јуни, јули, август, септември. Крајот на септември. Или ете да кажеме може и почетокот на октомври да е. Меѓутоа никако подоцна, а за ова има библиска потврда. Каде се наоѓале овчарите со своите стада кога а, ќе се роди Исус? За кого што немало место, не е нисто случајно и тоа, што немало, зашто немало место е прашањето биле надворно отворено, значи колку и да е таму потопло отколку кај нас, меѓутоа надворно отворено нокно време не било сигурно декември, затоа што покрај другото, таму е тогаш дождлива сезона, која што почнува негде кон крајот на октомври, значи, па трае се до Паската. Тоа е се дождлива сезона. И од Пасха ги изведувале овчарите, значи, своите стада надвор, па се таму негде до пред почетокот на таа дождлива сезона биле надвор стадат. Значи, овој библијски извештај дека стадата биле надвор, овчарите биле надвор, кога неле било обзнаено и кога се родил Исус, а, покажува дека тоа не било период во дожливата сезона и не било среде зима. Втор момент, се смета дека може ви тука некаде околу празникот Сеници Исус се родил, што повторно одговара на септември-октомври по нашиот календар. Тоа е еден од есенските тели празници, кога се собирале евреите од сите краишта и, како што запишал Јосиф Флавије, Ерусалим, Ерусалим тогаш бројал околу 120.000 жители. Меѓутоа, за време на празниците, Паска, Сеници, најаме, кога три празници биле, кога се собирале највеќе, значи, во Ерусалим се собирале дури до 2 милиони луѓе, значи, цела Македонија луѓе. И не само што Јерусалим се исполнувал, биле исполнети и околните градчиња и места, па и Витлеем, бил препон. Па може би затоа немало место во гостениците или било каде, за да се породи Марија. Јас велам, може би, меѓутоа се тоа се поклопува со тајмингот, со времето. Може би тука било околу Сеници, што повторно одговара на крајот на септември или почетокот на октомври. Па дури може би се трефнал датумот со мојот датум, <laughs> мада тоа нема врска. Јас сум 23 септември, или не е трајче тука пријателот, он е на 28, може би неговиот. Меѓутоа не е битен датумот. Битно е тоа дека 25 декември е лака изваден, не, не така изваден, туку е смислено гаволот сето тоа го искористил за да заблуди мнозина. Тоа е датум на раѓање на сонцето. Па и самата недела луѓе знаеме дека доаѓа од почитување на Богот на сонцето, Сандеј, Зонтак. Тоа е сончев ден првиот ден. Гјаволот направил многу сплетки, гјаволот ден денеска држи еден куп на луѓе, така наречени христијани во незнаење или ги опива со вавилонското вино. А ние сме повикани за да ги извадиме од Вавилон и да овие работи јасно им ги предочиме. Па кој верувал, верувал, кој не, не. Забележете го овој стих и со ова завршуваме. Јов, 31 глава. Видете ги овие зборови на Јов и запамтете ги. Овие се пресилни зборови. Што кажал Јов? 31 глава, 26 до 28 стих. прва глава Јов, 26 до 28. Зар, гледајки го сонцето како блеска и како месечината патува по сејаното небо, моето срце се зазеде потено да им испратам бакнеш На кого? На месечината и на сонцето. Потајно вели во моето срце, <laughs> се зазеде, значи се јави желба да им испратам бакнеш на сонцето и на месечината. Тоа ќе беше греф, 28 стих. Што вика по суд, овие се силни зборови, бидејќи би се одрекол од Севишниот Бог. Што кажуваат тоа зборови, брахи и сестри? Што подалеку од сонцето, што подалеку од месечината, што подалеку од тие богови на незнабожците, што подалеку од сите датуми, празници, чествувања што се поврзани со сонцето, со месечината или со било кое друго небеско тело, затоа што сето тоа е создание Божјо на крајот и човекот, нека и папа или не знам што и да е. Тоа е човек, тоа е создание. Треба да му се поклонуваме, да му служиме само на единствениот Бог, на Создателот. Само еден бакнеш, една ситница ќе кажеме, Јов вели дека тоа е гад, односно дека тоа е што? За суд. И дека на тој начин се откажуваме од Господа, а камо ли чествување на празници и на датуми ритуали или било што што се поврзани со сонцето, со месечината или така натаму. Че нека Господ не чува од вакви зла, од вакви гадости, така ги нарекува Библијата, не сум не навредувам и воопшто и неам влакно на јазикот да го кажам ова затоа што Библијата тоа го кажа. Нека Господ не чува ова и нека ни даде можности на вистина да посведочиме. Може би не е наизгоден датум утрешниот Или може би е згоден момент, треба да начекаме згоден момент, кога некој ќе дојде и ќе ви каже Христос воскресе. И ќе му одговорите вистина воскресе. А вистина ли воскресе или <laughs> како и да Господ ќе не даде некоја прилика да можеме да посведочиме. Затоа што луѓето кои што го вела, тоа прашање колку и веруваат. Ние веруваме дека Христос наистина воскреснал, Виждава, ние веруваме и тоа дека Великден и Божик си немаат врска значи со христијанството. Нека му е слава на Господа што ни ја открил вистината и никаде не даде можност уште еднаш да им откриеме на другите. Амин.